الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ظهر قد وزشنا الله غسطار سيسيتولا صلوات وسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم Allah subhanahu wa ta'ala objavio je Kur'an kao uputu svim ljudima. I naredio nam je da da učimo i radimo po njemu. I iz njega uzimamo smjernice i po njemu se vladao i nije ostavio ništa u čemu je za nas hajer i sreća i dobro na ovom i na drugom svijetu, a da nas nije na to uputio. Niti je ostavio nešto što je loše po nas, štetno, nešto što je zlo, a pa da nas nije na to upozorio. Od toga je i to da Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu govori o vjernicima i nevjernicima. Govori o njihovim svojstvima, njihovim osobinama, o njihovim dijelima govori i opisuje detaljno munafike i licemire, mušrike, mu'mine, detaljno, tačno pojašnjava njihove osobine. Kako kaže Tebaraka wa ta'ala li ehlaka men helaka an bejina wa jahja men hajja an bejina li ehlika men helak da bi propao, odšao propast onaj ko propadne anbejine, na jasnom na, na znanju, na pojašnjenju. Kao i da se spasi onaj ko se spasi sa znanjem, sa dokazom. Da ne bi lutali po dunjalku bez smjernica. Kaže subhanahu wa ta'ala a jehsebu l'insanu a jutra kesudah jer čovjek misli da će biti ostavljen i prepušten samom sebi kako kažu mnogi mu fesiri poput Mujahida Ibn Džebra i drugi kaže da mu neće biti naređeno i zabranjeno da mu neće biti naređeno i zabranjeno Eta hasibitum ennama khalaqanakum abasan Zar mislite da smo vas uzaludno stvorili? Bez svrhe. nego je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an u kojem je smjernica, uputa, putokaz svakom ko želi da se spasi. Kao što je u Kur'anu i pojašnjenje stanja onih koji su koji su stanovnici vatre, oni koji su nevjernici, oni koji prko se uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I mnogo je tih svojstava koja Allah subhanahu wa ta'ala spominje kroz Kur'an opisujući stanje ljudi. Jer osnove ljudi se dijele na tri vrste. Mu'min, vjernik, kafir, nevjernik i munafik, licemir. Nema četvrte vrste. Ili mu'min, ili kafir, ili onaj koji pokazuje vanštini da je mu'min, a osnov je kafir. Munafik, licemir. I Allah subhanahu wa ta'ala naređuje nam da razmislimo, da razmišljamo o Kur'anu i Kur'anskim ajetima. Efe la je tedebbaruna Kur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Ne samo razmišljanje o Kur'anu kao knjizi, nego o svakom Kur'anskom ajetu. Da se čovjek zaustavi kod svakog ajeta i da pokuša da dokući njegovu suštinu, srž. Ne samo da plaće dok uči Kur'an. Može čovjek zaplakati dok uči Kur'an, ali ne znači da je razumio ajet. On je možda razumio samo dio tog ajeta ili neko prvobitno značenje. I zato učenjaci razilaze kada izvlače propise iz kuranskih ajeta. Jedan izvuče nekada po 10-20 propisa iz jednog ajeta. Dok drugi možda dva, tri propisa. Jer mu Allah dadne više znanja i spoznaje. Ovdje nije riječ o nekom skrivenom značenju, kao što ima kod Sufija, ima spoljašnje, spoljašnje značenje ajta i skriveno značenje. Nije riječ o tome, nego spoznaja ajta. Ljudi se razlikuju u tome. kao što Ali radijallahu anhu kaže onaj ko smatra ili onaj ko govori da je poslanik sallallahu alaihi se nam dao nama to jest njegovoj porodici bližoj nešto od znanja što nije dao drugima laže nije nas poslanik sallallahu alaihi wasallam izvojio sa nekim posebnim znanjem kaže illa fahman يعطيه الله رجلا أو يعطى له كاجي أوسم رزميفانيا koje Allah dadne nekom od ljudi. Bude mu dat. U Allahove knjizi. I ono što je zapisano u ovoj sahif. Pa je upitan šta je zapisano u sahifi, pa je spomenuo da je Medina haram između dva brda, Ajr i Teor. Pa onda ako u njoj uradi neki prijestup, neka na njega Allahu prokresto i prokresto Melika i svih ljudi. Znači, to razumijevanje Kur'ana, ljudi se razlikuju u tome. Nije svakom Allah dao isto znanje. Nekada dođe mu fesir, stotinama godina nakon drugog mu fesira, je Allah mu otvorio razumijevanja Kur'ana, što nije dao onome koji je bio prije njega. I to je Allahova blagodat koju daje onome kome on hoće. Prema tome, postoji razlika između tefsira i tedebura. Razmišljanje o Koranu. Tefsir nije razmišljanje o Koranu. Tefsir je pojašnjavanje značenja Korana. Pojašnjavanje značenja ajta. Šta znači riječ mudhammetan? Šta znači riječ Ebba. Šta znači riječ? Tako je tako. To je tefsir. Dok tedebur ili razmišljanje u Koranu je opširnije od tefsira. Obuhvata tefsir i više od toga. A to je spoznaja značenja Korana ili koranskih ajeta i razmišljanje o tome. Izvlačenje propisa iz tih ajeta i preslikavanja tih propisa na svakodnevnicu, na čovjekov život. To nema veze sa tefsirom. Tefsir nam je potreban da bi došli do značenja tog ajeta. Da ne bi tumačili ajet pogrešno. Ali razmišljanje o tom ajetu je nešto više od tefsira. Zašto nije dovoljno samo da pročitaš tefsir nekada čovjek bude nadahnut određenim događajem, pa mu Allah otvori od razumijevanja i od značenja ajeta, što nije on sam znao prije toga. Poznat vam je slučaj kada je preselio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa su se ashabi razišli. Da li je poslanik umro ili nije umro? Od onih koji su govorili, otišao je kod svog gospodara kao što je Musa alaihi salam otišao da primi objavu, i nakon 40 dana će se vratiti. Kogod bude govorio da je umro, poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredit će da, da bude ubijen. Od onih koji govore preselio je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Od Omera radijallahu anhu koji je isukao sablju rekao onaj ko kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam umro, udarit će ga sabljom po vratu. Iako su mnogi koji su bili tu prisutni, bili učači Korana, bili učenjaci, ali nisu mogli da dokuće suštinu ili stvarno stanje u kojem se nalazi. Nego to Allah dadne nekad kome hoće od svojih robova. Pa kada je Ebu Bekr radijallahu anhu se vratio i došao, ušao kod poslanika sallallahu alaihi sallam u njegovu kuću i poljubio ga. Otkrio njegovo lice, kaže mu, tebte hajjan wa mejjeten. Lijep si i mrtav i živ I živ i mrtav u Allahu poslanicu. Poljubio ga u čelo i pokrio. I onda izašao među svoje ashabe, e, onda izašao među poslanikove, sallallahu alaihi wa sallam ashabe, popio se na mimber, i proučio kuranski ajet وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولٌ Muhammed nije osim poslanika. I prije njega je bilo poslanika. Efe im mate, a u kući vam spalekte mana na fabriku. A ako on umre ili bude ubijen, začete se vratiti nazad, unazad svojim stopama. Pa kaže, onaj koji je obožavao Muhammeda, neka zna da je Muhammed umro. A onaj koji je obožavao Allaha, Allah je živ i nikada ne umre. Da, onda je Omer radijallahu anhu sjeo na pod i počeo da plače. Zbog čega? Zato što je dokučio da je smrt poslanika osoba se revisti. Kada je Ebu Bekr proučio ovaj ajet, onda mu se sve razjasni. Prije toga Omer radijallahu anhu znao je taj ajet. Kaže, kao da ajet nije objavljen prije toga. Kao da ajet nije objavljen prije toga. Kao da me prvi put čujem. Kome je Allah dao to razumijevanje? i da preslika taj ajet, da ga spusti na stvarnost. Ebu Bekr ali Allah, koji bio bez dvojbe najučeniji među ashabima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako mu je Allah dao razumijevanje koji koji je nije dao drugim. To je taj tedebur. Znači nije samo poznavanje znači. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta u Koranu naređuje nam, naređuje nam da razmislimo o Koranu. Afelem je debbaru dik. Afelem je debbaru qavu. Zašto oni ne razmišlje o govoru? Misli se na Koran. Kitabun anzelnahu ilike mubarakun li je debbaru ajati. Knjiga koju smo ti, ko, koju smo ti objavili je mubarak li jedderberu ajati, da bi oni razmisli o njenim ajetima. I učenje Kur'ana bez razmišljanja o Kur'anu je, kako kaže imam šaltibi, novotarija koja se pojavila nakon prvih odebranih generacija. Učenje Kur'ana bez razmišljanja, bez poznavanja značenja. Nauči Kur'an na pamet, ne zna značenje Kur'ana. Hanefija. Bez poznavanja značenja. Kaže imam šaltili, to je notarija koja se pojavila nakon odabranih generacija. Učenje Kur'ana bez razmišljanja, bez razumijevanja. Svrha učenja Kur'ana je šta? Da ta pouka i poruka dođe do nas. Nije svrha samo da učimo ajete bez poznavanja značenja. Da ne razumijemo šta učimo. Iako je u tome hajet, Allah, na, Allah nas je počastio da učenjem Kur'ana, čak i ako ne razumijemo, zaradimo nagradu. Za svaki harf imamo, kao što je poznato. Hadith ibn Mas'uda i drugi. Za svaki harf imamo nagradu. Ali to nije primarna svrha objave Kur'ana. Kur'an je objavljen da bi se radilo po njemu da bi se učio sa razumijevanjem. Da znamo njegovo značenje i tumačenje. I da nam Koran bude vodilja u svakodnevnici. U našim životima. Da se vladamo po Koranu. Da po njemu radimo. Kako kaže, se prenosi od mnogih iz prvih generacija. Allah je objavio Kur'an da bi se radilo po njemu, pa su ljudi uzeli učenje Kur'ana kao rad, kao djelo. Allah objavio Kur'an da bi se radilo po njemu. Pa su ljudi uzeli učenje Kur'ana kao djelo. To jest, kada uče Kur'an, misle da rade po njemu zato što uče Kur'an. Kur'an je vrijedno učiti i pohvalno. I onaj ko uči Kur'an, Allah na njega spusta, spušta svoju milost i smira i bereket i tako dalje. Sve je to hajr, ali bez poznavanja značenja Kur'ana nema velike koristi. Nema velike koristi od učenja. Imaš sevap, ali ne ostavlja na tebe trag koji je koji bi trebao da ostavi kada učiš Kur'an. I zato bolje je da čovjek uzme nekoliko ajeta i da o njima razmišlja, da čita šta su u Fesiri rekli o tome, šta su učenjaci govorili o tim ajetima, da pokuša da ih primjeni, nego da čita stotine ajeta, ali njegovo srce je nemarno. Prelazi preko ajeta koji kada bi bili objavljeni brdima, pretvor, pretvorila bi se u prašinu, on prelazi preko tih ajeta i ne osvrće se na njih. Njegovo srce ne radi. Zato je učenje arapskog jezika, kako kaže šeho Islam ibn Taymiyyah, obavezno. Kaže, učenje arapskog jezika je vađib, obavezno. Zbog čega? Zato što nam je Allah naredio da razmišljamo o Koranu. Allah nam je naredio da razmišljamo Kur'an. I ono bez čega ne možemo stvariti Allahovu naredu postaje ono nared. To je pravilo kod uleme. Sve ono bez čega ne možeš izvršiti ono što ti Allah naredio i ono samo postaje na, naređeno. Kao primjer, abdest. Abdest ostaje nije naređen. Ali zato što ti je neispravan namaz bez abdesta, obavezan si da uzmeš abdest. Zato čovjek koji ima abdest, može sa jednim abdestom klanjati više namaza. Jel tako? Sa jednim abdestom, ako ga nisi izgubio, možeš klanjati povodne, kindu i akšan i jatru. Kao što je došlo kod Buhari, muslima da je poslanik sallallahu alaihi sa jednim abdestom, kad je to denesa, klanjao pet namaza. Znao da klanja, ne svaki put, nego znao je da klanja sa jednim abdestom pet namaza. Znači, abdest u osnovi nije obavezan, ali je uslov ispravnosti namaza. I ako nemaš abdesta, dužan si da ga uzmeš, obavezan, zato što ti je namaz obavezan. Ako ostaneš dokasno budan i ne možeš se probuditi na sabah namaz, obaveza ti je da legneš ranije. Zato što ako legneš kasno, propustit ćeš ono što ti Allah naredio, da bi izvršio Allahovu naredbu, postaje ti i ovo prije toga, bez čega ne možeš izvršiti Allahom narodu, postaje ti naređeno. Tako isto arapski jezik. Obaveza je učiti arapski jezik. Svakom muslimanu. Zato što je Kur'an objavljen na arapskom jeziku. I ne može se ući u bit kur'anske poruke i u suštinu značenja kur'anskih ajeta bez poznavanja arapskog jezika. I zato učenje arapskog jezika postaje obavezno. Postaje obavezno. Pa tako Allah Jalla wa ala naređuje nam kroz više ajeta kur'anski da razmišljamo o Kur'an. Da učimo Kur'an sa razmi, razmišljanjem i razumijevanjem. Jedan od tih ajeta o kojim bih volio da razmislimo večeras i da se zadržimo na njemu, da ga, da razmišljamo o njemu. Znači, ne tefsir, nego razmišljanje. Su riječi uzvišenog Allaha u suri At-Tawbe. Ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike. i ajet kojeg završava sa riječima ulaika se yarhamuhumullah to su oni koje će, kojima će se Allah smilovati kojima će Allah ukazati svoju milost ko su oni kojima će Allah ukazati svoju milost svaki vjernik treba bi da se zapita na koji način gospodar da zaradimo tvoju milost koja su to svojstva koja moraju da se nađu pri nama da bi zaradili tvoju milost da bi nam se ti smilovao. Jer bez, bez Allahove milosti ne možemo ući u džennet. Kako kaže poslanik sa Allahom poznatom hadisom, niko od vas neće ući u džennet sa svojim dijelima. Pa kažu ashabi Allahom poslaniće niti, kaže nije osim ako me Allah obuhvati sa svojom milošću. Znači ulazak u džennet nije zbog dijela koja činimo, nego Allahovo milošće. Niko ne može ući u džennet zato što je zaslužio to svojim dijelima. Nego moramo se Allah smilati. Jer koliko god da radi dobrih dijela, ne može se porediti sa blagodati dženneta sve kada bi radio od kako te Allah stvorio do tvoje smrti, kada bi proveo na seždi u pokornosti Allahu, ne možeš se odušiti Allahu na jednoj blagodati. Na blagodati vida, na blagodati sluha, na blagodati upute i tako dalje. Pa kako da svojim djelima zaradiš džennet? I da zaslužiš džennet? U kojem ima ono što ima od Allahovih blagodati, uživanja i ljepota, koje ne mogu čovjeku pasti na pamet ne može to zamisliti svojim ograničenim razumom. Nego u džennet ulaziš Allahovom milošću. A da bi zaradio Allahovom milost, moraš da budeš dobročiniti. Da činiš dobra djela koja ti Allah naredio, Inna rahmet Allahi qaribu min al muhsinin. Allahova milost je blizu oni koji su dobročinitelji, koji čine dobra djela. Znači, da bi zaradio Allahovu milost, moraš da činiš dobra djela. A da bi ušao u džennet, mora da zaradiš Allahom milost. To je uzajavno povezano. Ali da neko ne misli da sa svojim dijelima može da služiti džennet. Ne može. Ne možeš da služiti džennet sa svojim dijelima. Zato što je džennet daleko vrijedniji od svih tvojih dijela koja se radi. Kako kaže alaihi salatu wasalam, inna sil'at Allahi gali. Allahova roba je skupa, Allahova roba je skupa, Allahova roba je skupa, Allahova roba je dana. Čovjek da zaradi sa 50-60 godina ibadeta, koji u osnovi manjka sa propustima, uz grijehe i tako dalje, da zaradi vječno uživanje. Kaže, svojim djelima sam zaradio. Nisi Allaho dobro. Ne možeš to zaraditi svojim djelima. Nego ti se mora Allah smilovati. Tako u ovom ajetu Allah tebara koja ta'ala kaže Ulaike se jerhamuhumullah To su oni kojima će se Allah smilovati. Znači, koja su to dijela ili koja su to svojstva osobine koje se moraju naći pri nama da bi došli do Allahove milosti. Ako nam se Allah smiluje, onda se ne moramo se brinuti, ne moramo se bojati za sebe. Jer onaj kome se Allah smiluje, neće se nikada na njega rasrtiti. I Allah će ga počastiti uživanjima. Prvo će ga počastiti lijepim životom na Dunjavuku i rahatlukom u prsima i prostranstvom u grudima i uživanjem, kako kaže Šijekol Islam ibn Taymi, u džennetu, na dunjalku ima džennet ko u njega ne uđe, neće ući ni u džennet ahiretu. Onaj ko ne uđe na ko ne uđe u džennet na dunjaluku, neće ući ni u džennet ahiretu. A to je ljepota i slast imana koju osjete iskreni vjernici zbog svoje pokornosti uzvišenom Allahu. Onaj ko ne uđe u taj džennet na dunjalku, neće ući na džennet, ni u džennet ahiretu. Zato nema boljeg života od života vjernika. Ma kakvo god da ga iskušenje zadesi, on uživa. Njegova prsa su prostrana, zadovoljna sa svojim gospodarom. Nema tog bogatstva koja može, nema tog bogatstva koje mu mogu ponuditi da bi on zamijenio taj rahatluk, ta, tu slast imana za to bogatstvo. Nema. Kada iman i uđe iskreno u srce, ne izlazi iz njega. Pomiješa se sa, sa krvlju, sa mesu, uđe čovjeku pod košu. Zato Irakl, kada je pitao Ebu Sufjana, o poslaniku, sallallahu alaihi sallam, njegovim ashabima, Ebu Sufjan tada nije prihvatio islam. Pa ga pita, da li neko od njih, kada prihvati islam, napusti ga? Zato što napusti ga iz prezira. Kaže, ne napusti nikad. Na kraju mu kaže, upitao sam te, da li neko od njih napusti islam kada ga prihvati, pa si rekao da niko od njih ne napušta. Kaže, to je slučaj sa imanom kada se pomiješa sa uđe čovjek u krv. Ne izlazi iz se. Ne izlazi, ne napušta ga nikad. I zato kako kažu islamski učenjaci, nije poznato da je neko od ashaba učinio riddet. Od onih ashaba koji su bili iskreni, koji su bili bliski poslaniku sallallahu alaihi wa Nije poznato da iko učinio riddet. Oni koji su učinili riddet, to su oni beduini koji su došli jednom vidjeli poslanika sallallahu alaihi wa i prihvatili islam bez prije nego što je iman ušao u njihova srca. Riječima prihvatili islam. Pa kada je preselio poslanik sallallahu alaihi wasallam, odmetnuli se. Dok njegovi odabranja sahabi, niko nije se odmetnuo. Zato što je iman ušao u njihova srca. Kaže Tebarake wa ta'ala, nakon što je pojasnio svojstva munafika u suri Teube, koja je inače sura koja, o, koja razotkriva, kako kažu mu fesiri, jedan od naziva sure Teube El Kašife, ona koja razotkriva, koja otkriva svojstva licemira, koja razotkriva licemira, skida im njihovu odjeću, nifaka, licemirstva. Nakon što je pojasnio svojstva licemira, u mnogim imajte to suru Teube. kako se zaklinju lažno, kako e, se pretvaraju pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kako zabranjuju da se čini dobro, odvraćaju od dobra, zabranjuju da se čini dobro, pozivaju u zlo. Kada dođu do poslanika sallallahu alejhi ve sellem kažu tako, kada odu kažu drugačije. Spominje njihova svoj, njihova osobina. Pa u nizu tih ajeta Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava svojstva iskrenih vjernika koji nisu takvi. Pa kaže wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mu'min i mu'min, vjernici i vjernice. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله Mumini, mumini, vjernici, vjernici. Jedni su od drugih. Jedni su zaštitnici, pomagači drugim. Naređuju činjenje dobra i odvraćaju od zla i obavljaju namaz i daju zekat i pokoravaju se Allahu i njegovom poslaniku. Ulaike se irhamuhumullah. To su oni kojima će se Allah smilovati. Inna Allah azizun hakim. Allah je onaj koji je el aziz, onaj koji je ponosit, snažni, el hakim, onaj koji je mudri, kome pripada potpuna mudrost. Kaže, wal mu'minuna wal mu'minat. Vjernici i vjernice. Osnova je da je rekao uzvišeni Allah vjernici, to bi bilo dovoljno da obuhvati i vjernice. Jer kada kaže mumini, u značenje toga ulaze i žene koji su vjernice. Ali Allah kaže ovdje vjernici i vjernice. Zbog čega spominje posebno vjernice? Da bi ukazao na njihovu bitnost. Da ovaj ajat bez bez dvojbe, bez sumnje, obuhvata i njih. I da ono što će biti spomenuto odnosi se i na žene. Jer postoje neki propisi koji su samo posebni, koji su posebni samo za muškarce. I drugi propisi koji se dotiču samo žena. Pa da ne bi bilo nedoumice po pitanju ovoga što će biti spomenuto, Allah posebno spominje i vjernike i vjernice mu'mini i mu'mini. I kaže el mu'minun wal mu'minat. El mu'min sa određenim članom koji ukazuje na na to da se ovaj izraz odnosi na onog koji je poznat kao takav pravi, iskreni vjernici, ne samo mu'minun, vjernici, bilo kakvi nego el mu'minun. I pazite, nije rekao el muslimune wal muslimat, muslimani i muslimanke, nego kaže mu'mini mu'mini. Zato što je iman posebno značenje vjerovanja. Islam je u osnovi kada se spomene ono što čovjek u svojoj vanštini pokazuje obredi djela koja radi svojim svojom vanštinom. Dok iman je ono što je u njegovom srcu. To je osnova imana. Ali to se manifestuje, pokazuje na njegovim dijelima. Dakle, ovdje govori kada je spomenuo muminke, mumine i muminke, ukazuje na njihovu iskrenost. Da su to pravi iskreni vjernici ne samo u vanjštini. Da klanjaju namaz, postije, zeka, daju pred drugima, u vanjštini. Nego oni to rade iskreno radi Allaha. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jedni su zaštitnici, pomagači drugi. Awliya al-wali u arapskom jeziku je onaj za koga te veže čvrsta veza. Onaj za koga te veže čvrsta veza. Zato kaže se za iskrenog vjernika, za iskrenog vjernika Allahova Elija. To jest da ga je Allah uzeo po svoju zaštitu, po svoju okrinu. Allah se brine o njemu posebno pazim na njih. Ba'duhum awliya u ba'du. Jedni su zaštitnici drugih. Vjernici međusobno. Od svojstava iskrenih vjernika. Prvo svojstvo koje je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu jeste da oni pomažu jedni drugi. Da oni štite jedni drugi. Da su jedni od drugih. Jedni od drugih da je to veza koja se ne prekida, imanska veza. Veza koja je najčešća veza, najjača veza. Kako kaže Allah te baraka wa ta'ala, innama mu'minuna ihvatun. Zaista su, ovdje kada spominjao, innama, četca koja ograničava. Braća prava, istinska, su vjernici, mu'minici. Zato što je veza koja njih vezuje jača od bilo koje druge veze. Njih spaja iman u Allaha subhanahu wa ta'ala. Za razliku od braće koju spaja krv ili prijateljstvo ili tome slično. Ta veza, iako je jaka, ne može biti jača od imanske veze. Jer su oni vjernici po imanu. Allah ih učinio da su jedni od drugih, da su u čvrstoj vezi. Ba'duhum evlija u ba'd. Ba'duhum evlija u ba'd. Jedni su zaštitnici drugi. I zato Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada govori o vjernicima, govori kao jednoj cijelini. Kao što je došlo u hadithu Ebu Musa Lešavija kod Bukhari muslima, Al mu'minu lil mu'mini kel bunijan. Je šuddu ba'duhu ba'da. Kaže mu'min je mu'minu, vijenik je vijeniku kao tvrđa koja podupire jedna drugu. I kaže poslanik sa Allah sveme ispretotao svoje prste. Ovako. Ovako treba vijenice da budu. Kao tvrđava, kao temelj koji se, malter koji se pomiješa sa armaturom. Da čuvaju jedne, jedni druge. I da vijenik bude preći vijeniku od bilo koga drugog i da voli vjernika <clears throat> zato što je vjernik. Ne zato što je iz njegove mahale, iz njegove porodice, iz njegove države, iz njegove iz njegovog kontinenta, iste boje kože, što radi na istom poslu, što <clears throat> borave na istom mjestu i tako dalje. <clears throat> Nego ga voli zbog čega? Zbog zbog imana. Ne voli ga ni zbog čeg drugog. Voli ga zbog imana. I ako ga voli zbog imana, neće se ta ljubav promijeniti ukoliko, ukoliko se promijeni ponašanje jedni prema drugim. Većina ljudi danas vole jedni druge zbog lijepih svojstava koja se nalaze prema pri njima. Voli ga zato što je lijepog ahlaka. To je normalno. To je urođeno, urođena osobina kod ljudi da voliš ono koje je lijepog ahlaka. Da ti prija njegovo prisustvo. Da voliš ono koje je dobro činite prema tebi. Učinio ti dobro pa ga voliš. Ovaj brat je najbolji brat. Zato što je njemu pomagao na razni način. Ali mnogi ne, ne mogu dokučiti da to nije ljubav u ime Allaha Nego je to ljubav zbog nečeg drugog. Iako ti voliš brata, vjernika, ali ga ne voliš u ime Allaha. Nego ga voliš zbog njegovih lijepih osobina. To je razlika. Zato kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, kaže ljubav u ime Allaha istinska, toga danas više nema. وَقَدْ صَارَتْ عَامَةُ مُؤَخَاتِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنِيَا Kada kaže Ibn Abbas, vremenu ashaba, većina bratstva danas, kaže, je zbog dunjalka. وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عِنْدَ اللَّهِ شَيْئًا A to kod Allaha ništa ne koristi. Imam Ahmed kada je upitan Koji je znak iskrene ljubavi ima Allah? Kaže, to je teško. Kaže, koji je, koji je znak? Reci nam. To vi ne možete. Koji je znak iskrene ljubavi? Kaže da se ne naljutiš na svog brata kada se loše ponaša prema tebi. Niti da ga više voliš kada se lijepo ponaša prema tebi. Zato ima Mahmed rekao, to je žestok šap. To je malo ko, zato nema te iskrene ljubavi. Neko ti učini dobro prema tebi, najbolji brat. Odma je, loše se opadi prema tebi, ne vada onda ga nisi volio ima Allaha, nego si ga volio zbog njegovog ponašanja. Jer on, zato što je se loše ponašao prema tebi, je li prestao da bude mu'min? Je li mu spao iman? Pa da, ga ne, pa da ga više ne voliš u ima Allaha, ne, on je i dalje vjernik. Ali ga ti ne voliš zato što je se loše obhodio prema tebi. I zato je ta, al mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Vjernici, vjernice, jedni su zaštitnici, prijatelji, pomagači drugih. A ta zaštita međusobna, pomaganje, mora da dođe kao plod iskrene ljubavi. Zato hadith Anasa radijallahu anhu kod Bukhari muslima, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman tri svojstva tri osobine kod koga se nađu osjetit će slast imana kan yakun Allahu wa rasuluhu wa habba ilayhi mimma siwahuma da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega drugog wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa billah i da voli čovjeka ne voli ga osim zbog Allaha وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار إذا prezire da se vrati nazad u kufr u džahilijet kao što prezire da bude kao što prezire da bude bačen u vatru Ove tri osobine kod koga se nađu osjetit će slast imana Znate svi šta znači slast kada je nešto slatko kada jedeš neku poslastić slatko, šećer, kolač, mir znaš kakav okus osjetiš u ustima E, iman ima svoj slav, e, svoju slatkoću, ima svoju slast. Osjetiš isti i bolji ukus imana u srcu. Osjetiš uživanje u srcu kao što uživa onaj koji jede slatko. Ali to nije lako, nije lako. Da je lako do toga doći, svi bi osjetili tu slast imana. Nego kaže poslanik, onaj ko kod se objedini ne jedno od ove tri osobine, nego sve tri osobine. Da voli Allah, da mu Allah i poslanik budu preći od bilo koga drugog. I da voli čovjeka, nije rekao da ga voli u ime Allaha, nego da voli čovjeka, ne voli ga osim u ime Allaha. Znači da isključi svaku drugu opciju ljubav, nego ga samo radi Allaha voliš. I to je svojstvo iskrenih ljubav. Da jedni druge vole iskreno u ime Allaha da jedni druge pomažu. Da budu poput braće koja su povezana istom upčanom vrcu. I zato kaže poslanik sa sada učadih na umana ibn Bašira, rodi Allah, rodi Allah, rodi Allah, rodi Allah, rodi Allah, rodi Allah, rodi Allah, rodi Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj samilosti i ljubavi i potpomaganju je kao primjer tijela. Kemetenim deset. Kao primjer tijela čovjekom. I da, i da šteka minhu rudun, tada'a sairu džesedi bis seheri vol humma. Kada se razboli jedan organ, jedan dio tijela, tu bol i patnju osjeti čitavo tijelo. Čovjeka kada noga boli, ne može da zaspi. I čitavo tijelo ispašta zbog jednog organa. Boli ga glava, džabe što ga noga ne boli, ništa mu ne koristi. Prst ga jedan boli. Posjeća se negdje malo čitavo tijelo ispašta. Osjeti bol. E takav je primjer vjernika. Kada jedan dio vjernika se razboli, zapadne u neku kušnju, iskušenje, nedaću, musibet, osjeti i ostatak tijela osjeti tu bol. Iskreno. osjeti zato što je dio njegovog tijela. E tako vjernici trebaju da budu jedan umet, jedno tijelo i kada neko od njih se razboli da osjete ostali njegovu bol i da mu pomažu da se suosjećaju sa njim. Kao što čovjek dadne sve od sebe da mu prestane bol jednog dijela tijela kada ga boli. Kada te noga boli, dadne sve od sebe da te prestane boli. da ne bi ispaštali ostali organi. Tako isto i umet. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ I oni naređuju dobro i odvraćaju od zla. وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَةِ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Naređuju dobro. Odvraćaju od zla. To su svojstva iskrenih vjernika. Pored toga što su jedni od drugih, jedni su zaštitnici, zaštitnici drugima, oni naređuju dobro, pozivaju dobro, odvraćaju od zla, zabranjuju zlo i obavljaju namaz i daju zekat. i pokoravaju se Allahu njegovom poslaniku. svaku od ovih osobina kada bi stali kod njih i razmišljali o njoj, mogli bi zasebna predavanja mm. održati. Mi smo se dotakli samo jednog svojstva. A to je međusobna ljubav među vjernicima, potpomaganje. Da vjernici moraju da budu zaštitnici jednim drugim. Da voliš svoga brata, u ime Allaha, čak i ako griješi, čak i ako pravi pogrešne postupke. Ne voliš ga zbog njegovog porijekla, zbog njegovog državljanstva, zbog njegovog pasoša, zbog njegovog bogatstva, nego ga voliš zbog njegovog imana. I ta tvoja ljubav prema njemu obavezujete, ta tvoja iskrena ljubav prema njemu koja je u ime Allaha, obavezujete da ga savjetuješ kada pogriješi, da ga popraviš kada griješi, da ga pomogneš kada čini dobro. Da ga pomogneš kada čini dobro. A kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, unsur ahake valimen au magluma. Kaže, pomozi svog brata i kada je valim, kada čini nepravdu i kada se njemu čini nepravda. Pa kažu ashabi u Allahu poslaniće, Jasno nam je da ga pomognemo kada se njemu čini nepravda, ali kako da ga pomognemo kada on čini nepravda, ljudi, kada je on vani? Kad je spriječite ga od činjenja zla. Ne, nemojte mu dozvoliti da čini zlom drugim. Znači, tvoja ljubav prema vjerniku od tebe zahtjeva da ili obavezujete da ga pomogneš u svakom stanu, da ga pomogneš na hajru, da ga ne prepuštaš Allah mi je neprijatelj. Jer kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, al, mu, al muslimu ahul muslim, musliman je brat muslimana, la je ozlimu mu, ne čini mu nepravdu, čini mu dolu. Wala je hduruhu, ne ostavlja ga na cjedinu. Wala yuslimuhu, ne predaje ga Allahu i neprijateljima, ne odriče se svog brata nego ga pomaže. Čuva ga. Čuva ga. Čak i kada griješi, on je bolji i bliži njemu od onog drugog. Makar te zadivio ovaj. Vala abdu mu'minun hajrum min mušrikin walau a'đebeku. Abd, rob, vijenik, mu'min, bolji je od roba mušrika, pa makar vas zadivio onaj mušrik. Zato što, zbog čega? Zato što je mu'min. I pored svih svojih grijeha, propusta, manjkavosti, on je opet draži i bolji Allah ta'ala od ovih drugih koji su nevjernici, mušnici, din, dušmani. Ma kako lijepo i prefinjeno izgleda ponašao se. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebnu brigu posjeća, posjećivao pažnju onim najslabijim ashabima, onima koji su ne, neprimijetni u društvu, kojima mnogi ne pridaju pažnju. Kada je jednom priliku, kako je došlo kod imama Buharije, jedan od ashaba prošao među, pred poslanikom sam sam dok je sjedio sa ashabima. Kaže, šta kažete za ovo groba? Kažu, Allahu poslaniče, taj, kada bi rekao nešto, nikoga ne sluša. Kada bi tražio nešto, nikomu ne bi dao. Kada bi se za nekog zauzimao, njegovo zauzimanje ne bi bilo primjeno. Zatim je prošao drugi čovjek, pa je upitao od njemu šta kažu za njega. Ovaj, kada kaže, svi ga slušaju. Kada nešto traži, svi mu traži, svi mu, kada nešto traži, svi mu dadnu. Kada se zauzima njegovo, zauzimanje se prihvata. Kaže, ovaj prvi je bolji od čitavog dunjalka ovog drugog kada bi napunio čitav dunjalko ovog drugog, kaže ovaj prvi jedan rob je bolji od svih njih. Hadis kod Ebu Dauda kaže Obguni fi du'afariku Tražite moju naklonost kod slabića među vama. Ako nešto želite od mene da zatražite, kaže dođite preko slabića. Oni koji su slabi, koji su bezvredni među vama, neka on dođe. Jer poslanik sam se na takve ne odbija. هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم زر vam ne dolazi pomoć i obskrba od Allaha osim zbog slabića među vama zbog slabića među vama to je mumin on je draži Allahu od svih drugih znači ne gleda se na ne gleda se po ovim materijalnim parametrima standardima koliko si ugledan u društvu, kakve imaš veze, na kojoj si poziciji, tu kod Allaha ništa ne vidi. Nego, inna akramakum inda Allahi atkakum. Naj plemenitiji od vas kod Allaha su oni koji su najbogobojazni. Gleda se na bogobojaznost. Kao što sam rekao, o ovom ajetu moglo bi se mnogo govoriti, moglo bi se mnogo govoriti i o njemu razmišljati, izvlašiti iz njega E, pouke i poruke, mi smo se dotakli samo jednog dio. Inša Allah, neka drugo, drugom prilikom ćemo nastaviti. Ali pozivam vas da uzmete ovaj ajt i da o njemu razmišljate. Neka vam uvijek ova svojstva koja su spominuta ovom ajtu budu na umu. Neka budu blizu vas. Vjernici i vjernice su jedni od drugih. Jedni su zaštitnici i pomagači drugima naređuju dobro, odvraćaju od zla, obavljaju namaz, daju zekat i pokoravaju se Allahu njegovom poslanju. To su ti pravi iskreni vjernici, to su njihova svojstva osobina. Ulaike se irhamuhumullah. To su oni kojima će Allah svoju milost ukazati. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da mi budemo takvi. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grije, da nam se smiluje i uvede nas u džene bez polaganja računa. Amin. E, molim Allah da nagradi šeha Edsa Sermanovića koji nas je pozvao ovdje i bio sebe ovog druženja e, i e, da mu podari hajde bereket u njegovom radu. E, koriste se od, od šeha, on je sigurno jedan od najboljih studenta koje sam ja upoznao. A upoznao sam ih puno. Alhamdulillah. Ispratio sam možda 17 generacija studenta u Medini. Šeha Edsa je bio jedan od najboljih